հայորդիներ, ովքեր իրենց անօրինակ խիզախությամբ ու սխրանքով գրեցին հայ ժողովրդի նորագույն պատմության հերոս տնտեսական էջերը, հավերժ փառք ու պատիվ հայրենիքի նվիրյալներին։ Այս բոլոր տարիների ընթացքում Մայր Հայաստանի եւ Սփյուռքի մեր քույրերի ու եղբայրների հետ միասին մենք կառուցում ու շնացնում ենք բոլորից համար թանկ ու սիրելի Արցախը, պաշտպանում ենք մեր պապենական հողն ու օջախը, մեր երեխաների ապագան։ Մենք ուրիշների իրավունքներին չենք բռնանում, բայց եւ մեր իրավունքները միշտ կպաշտպանենք։ Թանկագին արցախցիներ, մեկ անգամ եւս շնորհավորում եմ բոլորիս պետական կարևորագույն տոնի կապակցությամբ եւ մաղթում խաղաղություն ու մեծագույն հաջողություններ ազատ ու անկախ Արցախի հանրապետությանը եւ մեր ողջ ժողովրդին։ Ասված է շնորհավորական ուղերձում։ Արցախի հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանը փետրվարի 18-ին ընդունել է համանդրական հանրակրվեի ընթացքում դիտորդական առաքելություն իրականացնելու նպատակով Արցախ ժամանած Լատվիայի, Սլովենիայի, Իսպանիայի, Մեծ Բրիտանիայի, Ռումինիայի, Սլովակիայի, Բելգիայի պատվիրակությունների անդամներին, որոնց կազմում էին իրավագետներ, քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչներ ու լրագրողներ։ Ինչպես հայտնել է նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչությունից, նույն օրը նախագահ Բակո Սահակյանը ընդունել է համանդրական հանրակրվեի հրապարակվեի ընթացքում դիտորդական առաքելություն իրականացնելու նպատակով Արցախ ժամանած Բոլիվիայի падգամավորների պալատի անդամներին։ Հաջորդ օրը հանրապետության նախագահն ընդունել է դիտորդական առաքելություն իրականացնելու նպատակով Արցախ ժամանած Չեխիայի, Պակիստանի, Եվրոպական խորհրդարանի, Բուլղարիայի ազգային ժողովի, Հարավային Օսիայի, Աբխազիայի, Մերձդնեստրի խորհրդարանների պատվիրակությունների անդամներին Հայաստանի Հանրապետությունում Գերմանիայի նախկին դեսպան Ռայներ Մորելին։ Երկրի ղեկավարը կարևորել է արտ արտերկրից ժամանած պատվիրակությունների դիտորդական առաքելության նշանակությունը մեր հանրապետությունում ժողովրդավարական ինստիտուտների ամրապնդման տարբեր երկրներում Արցախի մասին ճշմարտացի տեղեկությունների ներկայացման եւ երկկողմ հարաբերությունների զարգացման տեսանկյուններից։ Հանդիպումների ընթացքում արծարծվել են նաեւ ԼՂ պետականաշինությանը, արտաքին եւ ներքին քաղաքականությանը, տարածաշրջանային գործընթացներին վերաբերող մի շարք հարցեր։ Համանդրական հանրակրվեի ընթացքում դիտորդական առաքելությամբ Արցախ ժամանած պատվիրակությունների անդամներին ընդունել է նաև ԼՂ ազգային ժողովի նախագահ Աշոտ Ղուլյանը Այսօր ԼՂՀ հանրակրվեի կենտրոնական հանձնաժողովի մամուլի կենտրոնում տեղի ունեցել հանձնաժողովի նախագահ Սերբուի Արզումանյանի առաջին ճեպազրույցը զանգվածային լրատվամիջոցների ներկայացուցիչների հետ։ Ինչպես հայտնել են մամուլի կենտրոնից Սերբուի Արզումանյանը շնորհավորել է բոլորին Արցախի վերածնդի օրվա կապակցությամբ։ Նրա խոսքով ԼՂՀ հանրակրվեի տարածքային հանձնաժողովներից ստացված տեղեկատվության համաձայն փետրվարի 20-ին ժամը 8-ին բացվել են հանրակրվեի բոլոր 280 տեղամասերը եւ քվեարկությունը սկսված է։ Նա կոչ է արել հանրությանը ակտիվություն ցուցաբերել եւ իրականացնել իրենց քաղաքացիական իրավունքը։ Նույն աղբյուրի համաձայն ժամը 14-ի դրությամբ հանրապետությունում 102757 ընտրողներից քվեարկությանը մասնակցել է 48115 հա- քաղաքացի կամ ընտրողների ընդհանուր թվի 46.82%-ը։ Շարունակում ենք լրատվությունը։ Այսօր կեսօրից քիչ անց Ստեփանակերտի 3 կոտորակ 3 հանրակվեի տեղամասում իր քաղաքացիական պարտն է կատարել հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանը։ Քվեարկությունից հետո նախագահը լրագրողների հետ ճեպազրույց է ունեցել։ Յուլիա Վանյանի ռեպորտաժը։ Նախագահը հանրակրեի տեղամաս է եկել տիկնոջ ուղեկցությամբ։ Բակո Սահակյանը նախ շնորհավորեց բոլորիս փետրվարի 20-ի Արցախի վերածննդի օրվա կապակցությամբ։ Նախ ուզում եմ շնորհավորել բոլորիս Արցախի վերածննդի օրվա կապակցությամբ։ Փետրվարի 20-ը սկիզբ դրեց մեր ազգային ազատագրական շարժմամբ եւ պետականության վերակերպմանը Եվ այս տոնական օրը մենք մասնակցում ենք ձեզ հետ միասին կարևորագույն եւ նշանակալի իրադարձության, ինչպիսին հանրակրվելն է։ Մենք գտնում ենք, որ սա քայլ առաջ է մեր պետական աշինության գործում։ Այս տարիները կարծում եմ լավագույն ապացույցն են մեր անշեղ ճանապարհի Եվ այս միջոցառմամբ, այս հանրակրթությամբ մենք մեկ անգամ եւս մեր հաստատակամությունն ենք ներկայացնում, մեր հավատարմությունը այն արժեքներին, որոնցով առաջնորդվել ենք այս երկար տարիների ընթացքում, եւ ոչ միայն հույս ունեմ, այլ համոզված եմ, որ այնինչ տեղի ունեցել այս ազգային ազատագրական պայքարի տարիների շրջանում մեզ բերել են գերությունից ազատվելու հնարավորություն, մեզ համար ստեղծել են բավականին նպաստավոր պայմաններ ինքնուրույն մեր ճակատագիրը տնօրինելու եւ մենք հաստատուն քայլերով ընթանում ենք դեպի մեր կողմից երազած ապագա։ Անկախ նրանից, թե միջազգային հանրությունը ինչպես կընդունի հանրակրվեի արդյունքները, այն եւս մեկ քայլ է ժողովրդավարական պետության կառուցման ճանապարհին, նշեց Բակո Սահակյանը։ Սա հայտ է, հերթական հայտ ներկայացված նաև միջազգային հանրությանը, որ մենք շարունակելու ենք ժողովրդավարական արժեքների կողմնակից լինելով հետևողական լինել մեր աշխատանքներում եւ մեր գործնեության մեջ եւ կարծում եմ բոլոր նրանք ովքեր հնարավորություն են ունեցել նախկինում եւ այսօր դիտորդական առաքելություն իրականացնելու այս միջոցառումը մեկ այլ հնարավորություն է նրանց համար համոզվելու որ մենք այդ մեր սկզբունքներից հետ չեն քաշվել եւ այս համանadrական բարեփոխումների գործընթացը չի վերանայում մեր պետականաշինության փիլիսոփայությունը։ Մենք եղել ենք կանք եւ այսօր էլ կմնանք ժողովրդավարական արժեքների եւ ազատ երկրում ապրելու կողմնակիցներ։ Յուլիա Վանյան այսօր Դուք լսում եք լուրեր։ Ժամը 10:30-ին համար 1 կոտորակ 8-ում իրենց քաղաքացիական իրավունքն են իրականացրել ազգային ժողովի նախագահ Աշոտ Ղուլյանը տիկնոջ հետ։ Իդեպ այդ ժամի դրությամբ արդեն 86 քաղաքացի մասնակցել էր քվեարկությանը, պատմում է Վարսիկ Հարությունյանը։ Քվեարկելուց անմիջապես հետո ազգային ժողովի նախագահը պատասխանել է լրագրողների հարցերին։ Ի պատասխան Աշոտ Ղուլյանը նշել է, որ ինչպես 29 տարի առաջ փետրվարի 29 էր այսօր էլ Արցախի ժողովուրդը իր արտահայտությամբ ցույց կտա, որ ոչ մի բան չի փոխվել։ Նույն է տրամադրությունը, նույն են նպատակները, իսկ այսօրվա մեր քվեարկությամբ մենք պարզապես կամրապնդենք այն գաղափարը, ինչ որ արտահայտել ենք 88 եւ 91 թվականներին։ Նոր համանadrությամբ հնարավոր է արդյոք նվազեն ազգային ժողովի լիազորությունները եւ որ որքանով է այս հարցը մտահոգում խորհրդարանի խոսնակին։ Միանշանակ չեմ կարծում, որովհետև այդ ամենի մշակումների աշխատանքներին նաև մասնակցել եմ եւ կարծում եմ մենք հաջողվել է գտնել այն ճիշտ հավասարակշռությունը, որ անպայման պետք է լինի համանadrության մեջ։ Ինչ է տալու նոր համանadrությունը Արցախի ժողովրդին։ Աշոտ Ղուլյանը համոզված է, որ սրանով մենք միայն կամրապնդենք մեր համոզվածությունը կապված մեր լավ ապագայի հետ։ Եթե նույնիսկ շատ այդպես արտաքին միայն տարբերություն ասեմ, ես վստահ եմ, որ 2006 թվականի մեր համանդրական հանրակրից հետո այսօր մեր կառավարման համակարգում, մեր պաշտպանության բանակում շարք է մտել մի նոր սերունդ, որը անպայման պետք է ոչ միայն առաջին գծում, այլև այստեղ իր կարծիք իր տեսակետը արտահայտի երկրի ապագայի մասին։ Այս տեսակետից բարբերաբար հարցումները համաժողովրդական հանրակրի միջոցով միայն ու միայն կարող են ամրապնդել մեր համոզվածությունը կապված մեր լավ ապագայի հետ։ Որքանով է այս օրը կարևորվում Արցախի նորագույն պատմության մեջ։ Միայն փողոց դուրս գալուց հետո հասկացա, որ 29 տարի առաջվա իրադարձությունները մեզ բոլորիս նաև մղում են քաղաքացիական պատասխանատվության, որ այնինչ որ 29 տարի առաջ, համարյա թե 3 տասնամյակ առաջ արցախցիների սերունդը իրականացրել է Խորթայի միությունում առաջին անգամ ազատության դրոշ բարձրացնելով, ծորել այս տարածաշրջանի ժողովուրդը երևի թե նույն ժողովրդավարական ազատության դրոշակակիրն է շարունակում մնալ։ Եվ դա շատ ծանր ու մեծ պարտավորեցնող առ հավաքելություն։ Վարսիկ Հարությունյան այսօր Այսօր ժամը 12:30 րոպեին վարչապետ Արայք Խարությունյանը տիկնոջ հետ ժամանել է Մայրաքաղաքի համար 5 քվեարկության տեղամաս քվեարկելու համանդրական բարեփոխումների համար։ Բելլա Լալայանի ռեպորտաժը։ Վարչապետը թանկ հուշերով էր եկել տեղամաս փետրվարի 20-ը Արցախի վերածննդի օրն է։ Այդ տարիներին էր, որ յուրաքանչյուր արցախցի երազում էր հայկական ազնագիր ունենալու մասին այսօր ունենք։ Ոչ միայն ունենք ազնագիր, այդ այդ ազնագրով վկայություն ենք բերում, որ արդեն ունենք ձևավորված հանրապետություն, ձևավորված երկիր եւ ամենակարևոր այդ երկիրը գնում է համանadrական բարեփոխումների։ Նպատակ ունենալով ժողովրդավարության արժեքները ավելի խորը ամրապնդելու մեր երկրում։ Ինչ վերաբերում է միջազգային հանրության ու ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի կողմից հնչած հանրակրվեի արդյունքները չճանաչելու մասին հայտարարություններին, ապա վարչապետն այն նոր երևույթ չի համարում։ Անկախության բոլոր տարիներին Արցախը միջազգային հանրությունից միշտ լսել է նմանօրինակ հայտարարություններ։ Մենք անկախության ուղին բռնել ենք, կանխատեսելով միջազգային հանրության այդպիսի կեցվածքը, ասել է վարչապետը։ Ամենակարևոր այն է, որ մենք այս համանդրական փոփոխություններ անում ենք առաջին հերթին մեզ համար, մեր երկրի համար, մեր ժողովրդի համար, որպեսզի կարողանանք կառուցենք այնպիսի երկիր, որտեղ ապրելը հաճելի լինի եւ պատվաբեր։ Խոսելով երկու հայկական պետություններում կառավարման տարբեր մոդելների ընտրության մասին վարչապետը ընդգծեց, որ ըստ էության կառավարման երկու մոդելներով էլ մեծ լիազորություններ է տրվում խորհրդարանին ու չնայած նոր համանadrությամբ նախատեսվում է նախագահական կառավարում, այնուհանդերձ այդ մոդելը ժողովրդավարական լինելու առումով չի զիջում խորհրդարանական կառավարման մոդելին։ Հայաստանի Հանրապետության Գերագույն գլխավոր հրամանատարը դա վարչապետն է լինելու համանadrությունը գործելուց հետո մեր մոտ նախագահան, որ ընտրվելու է ժողովրդի կողմից, բայց պարլամենտարիզմի առումով պարլամենտին տրված է բավականին մեծ լիազորություններ եւ այդ հակակշիռը եւ զսպող մեխանիզմները այդտեղ նախատեսված են։ Կառավարման մոդելի արդյունավետության գլխավոր ցուցանիշներից մեկը տնտեսական աճի ցուցանիշն է, իսկ Արցախում վերջին տարիներին արցանագրվել է տնտեսական աճ, նույնիսկ ավելին, քան Հայաստանում։ Այս դեպքում ինչով է պայմանավորված կառավարման մոդելի փոփոխությունը։ Հարցիս վարչապետը պատասխանեց. Մոդելը, որ այսօր գոյություն ունի դեռ կիսանախագահական, ունի քաղաքական վտանգներ Քաղաքական վտանգներից խուսափելու համար մենք ընտրել ենք այս մոդելը, այսինքն մոդել, որտեղ ինչքան հնարավոր է պետք է խուսափել քաղաքական ռիսկներից եւ ժողովրդին պետք է տրվի ավելի մեծ լիազորություն եւ ժողովրդի ընտրությամբ պետք է կառավարման մոդելը ավելի հեշտ փոփոխվի։ Գործող մոդելը դա թույլ չի տալիս։ Առաջարկող մոդելը շատ ժողովրդավարական պարլամենտարիզմի բոլոր այդ կարևոր պայմանները նախատեսած իհարկե նաեւ ունենալով նախագահ, որը գործադիրի ղեկավարն է, բայց դա չի նշանակում, որ գերկենտրոնացված է մի անձի շուրջը։ Իսկ տնտեսական աճը պայմանավորված է կայունությամբ։ Մենք պետք է կայունություն։ Բելլալալայան այսօր Շարունակում ենք լրատվությունը։ Ժողովրդի մասնակցությունը հանրակրվեին Արցախի նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչության պետ Դավիթ Բաբայանը բավարար է համարում։ Լսենք Բելալալայանին։ Արցախցիներն իրենց քաղաքացիական պարտքը օրվա երկրորդ կեսին կատարելու սովորություն ունեն, մանավանդ որ այսօր նաև տոնը Արցախում նշվում է վերածննդի 29-րդ տարեդարձը պատասխանելով հանրակրվեին արցախցիների մասնակցության մասին հարցին ասել է Դավիթ Բաբայանը։ Նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչության պետն անդրադարձավ նաև համանդրական բարեփոխումների անհրաժեշտությանը, այն որ համանդրության նոր նախագիծը այն քննադատողների կողմից մեկնաբանվում է որպես իշխանության վերարտադրության միջոց, դա Դավիթ Բաբայանը անհիմն տեսակետ է համարում։ Համանդրության նախագիծն ընդունվում է ոչ թե անձի համար, այլ այն կարևոր փաստաթուղթը երկրի զարգացման ժողովրդավարական գործընթացների ապահովման համար։ Իսկ համանդրության մեջ ավելի շատ տեղ հատկացվի մարդու իրավունքների այս համանդրությունը առաջին հերթին տարբերվում է դրանից։ Այս համանդրությունը հնարավորություն է տալիս գործող նախագահային վերընտրվել նախագահի պաշտոնում ու կառավարել երկիրը մինչև 2030 թիվը։ Արդյոք Բակո Սահակյանը հստակ հայտարարություն է արել, որ թեկուզ համանդրությունը տալիս է այդ հնարավորությունը, այնուհանդերձ ինքը նպատակ ունի առաջիկայում կայանալիք նախագահական ընտրություններին առաջադրել իր թեկնածությունը նախագահի պաշտոնում։ Լրագրողների այս հարցին Դավիթ Բաբայանը պատասխանեց։ Ես չեմ ուզում, որպեսզի մենք խոսենք երևույթների մասին, որոնք դերևս քաղաքական օրակարգում չեն։ Ի վերջո դա այնպիսի իրավիճակ է, որ վաղը չգիտես ինչ է լինելու։ Առաջի հերթին մեզ համար կարևոր է, որպեսզի սահմաններում լինի կայունություն եւ մեր անվտանգությունը ապահովենք։ Իսկ մնացած զարգացումները ցույց կտա ժամանակը։ Ինչ վերաբերում է ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների կողմից Արցախում հանրակրվեի մասին հնչած հայտարարություններին, ապա Դավիթ Բաբայանը դրանք բնական է համարում։ Նրանք իրենց հայտարարության մեջ նշել են, որ հանրակրվեն չի կարող ազդել Արցախի կարգավիճակի վրա։ Իրականում դա հենց այդպես է, որովհետև ժողովուրդը Արցախի կարգավիճակի մասին հրճակել է 25 տարի առաջ, ու այս սահմանադրությունը որևէ կերպ չի կարող ազդել Արցախի կարգավիճակի վրա, ասել է Դավիթ Բաբայանը։ 1991 թվականի սեպտեմբերի 2-ին հրճակեց Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը, այնուհետև նույն թվականի դեկտեմբերի 10-ին համաժողովրդական հանրակրվեի ժամանակ վերահաստատեց իր կամքը։ Այս համանդրությունը չի վերանայում իրավական կարգավիճակը, այստեղ իրենք իրավացին, բայց այս հայտարարության մեջ կա ավելի կարևոր կետ, որտեղ նրանք նշել են, որ այս հանրակրվեն դա ներքին կյանքը կարգավորելու մի ձև է, այսինքն փաստորեն միջազգային հանրությունը ճանաչում է այս հանրակրվեն եւ ողջունում է նամանատ որ այս ժողովրդավարական ձևով ունեցել։ Բելալալայան այսօր Թեման շարունակում է մեր աշխատակցուհի Վարդուի Բաղդասարյանը։ Մայրաքաղաքի հանրակրվեի համար 1 տարածքի 7-րդ տեղամասը 1096 քվեարկողներից առաջին քվեարկողին ընդունել է առավոտյան ուղիղ ժամը 8-ին։ Ինչպես տեղեկացնում է տեղամասային հանձնաժողովի նախագահ Նունե Գևորքյանը, ժամը 11-ի դրությամբ իրենց քաղաքացիական իրավունքն իրականացրել են արդեն 100-ից ավելի քվեարկողներ։ Քվեարկողներից Արտավազ Ղահրամանյանը հավատով մտեցավ քվեատուփին։ Մեր քվերք տալիս են դրա համար, որպեսզի մեր իրավունքներն պաշտպանեն միշտ եւ լավ կյանք ստեղծեն ժողովրդի հետ։ Ազատ, աշխարհ, ազատ երկիր Արցախում ապրենք։ 85-ամյա ծերունին հիշում է 1988-ի փետրվարի 20-ը օրվա խորհուրդը ողջևորությունը, իսկ այն ժամանակ նույնիսկ չէր կարող պատկերացնել, որ տասնամյակներ անց համաժողովրդական հանրակրվեով նոր սահմանադրություն պիտի ընդունվի։ Փետրվարի 20-ը դեմոնստրացիա օրնալալ, ողջույն եկալ աշխատանքը թողել ենք, դուրս եկալ կանչ ազատությունը կոզում, ուզում միանանք մայր Հայաստանի հետ։ Դրությունը այնպես էր ստեղծված, որ մեզ հույս չլավ, որ մենք կարող ենք ազատվենք, ազատություն ստեղծել մեզ հետ ապրելու, ազատ ապրելու հետ։ Ես որ հավատում եմ, տեսնում եմ տարիներ հետո խաղաղությունը կա, մեր տղեկերն մեզ պաշտպանում են։ Պատկառելի տարիքի տեր եւ կյանքից իմաստնություն խաղաց Արտավազդ Գրիգորյանը համոզված է, ազգին, երկրին, պետությանը հաղթանակ կարող են բերել միայն ժողովրդի միասնականությունն ու համախմբվածությունը։ 85 տարեկան ես եմ 80 տարեկան ինքնա, բայց մենք մեծ հասակներ ենք։ Նորից երեքասանք չենք, մեր ձայնը տանք մեր պետության օգտին, մեր ժողովրդին օգտին։ Բախտուն խաղություն աշխարհքեն բարի բարի քիչ կյանքն է։ Ուզում որ մեր պետություն, մեր կառավարությունը լավ կյանք ստեղծե, մեր մալադյոժն երախոց հետը, որ մեծեր են, որպեսզի մարդիկ հանգիստ ապրեն։ Քվեարկության համար 1 կոտորակ 7 տեղամասում իր քաղաքացիական իրավունքները իրականացնում Արցախի Հանրապետության ազգային ժողովի երկու նախկին գումարումների падգամավոր Ռուդոլֆ Մարտիրոսյանը, Օրվա խորհուրդը նրա համոզմամբ այսպիսին է. Համաժողովրդական կարևոր քաղաքական ակցիա է, ուղղված հերթական անգամ անկախ պետականության ճանաչման միջազգային հանրության կողմից նրա հիմքերի ամրապնդման սահմանդրական նոր ուղեցիր բացելու համար, սա իհարկե հերթական քայլն է դեպի Արցախի ժողովրդի պայծառ ապագա։ Ռուդոլֆ Մարտիրոսյանի կարծիքով փետրվարի 20-ը համաժողովրդական հանրակրվեի համար պատահականորեն ընտրված օր չէ։ Դա կրկնակի վերհիշում է 1988 թվականի փետրվարի 20-ը, երբ որ ժողովրդի բարձրագույն ներկայացուցչական մարմինը իր առաջին կարևոր քաղաքական ակտը ներկայացրեց միջազգային հանրությանը, սա քայլերի հերթական ամրապնդումն է 2006 թվականի սահմանադրությանը առաջին եւ սահմանադրական նոր փոփոխությունները, որը տանում է ժողովրդի 88 թվականի փետրվարի 20-ի տրամաբանական շարունակությունը այսօր։ Մայրաքաղաքի համար 1 կոտորակ 7 տեղամասում վաղ առավոտից միջազգային դիտորդական առաքելությամբ ներկային Պելերին Գեյլը եւ Մակ Դոնալդ Կարինը Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներից եւ Իգոր Ֆեոնովն ու Ստանիսլավ Տարասովը Ռուսաստանի Դաշնությունից։ Քվեարկությունն ընթանում է առանց խախտումների։ Տեղամասի քարտուղար Զարուհի Մկրտչյանը տեղեկացնում է։ Վաղ առավոտից 5 սկսելու 00-ից։ Գնալով մարդկանց հոսքը ստվարանում էր, ակտիվությունը կգնահատեմ բավականին բարձր։ Հույս ունեմ մինչև օրվա ավարտ մեր քվեարկողները կկատարեն իրենց քաղաքացիական պարտքը։ Արցախի հանրապետության նոր համանդրության համաժողովրդական հանրակրվեն շարունակվում է։ Ռուդոլֆ Մարտիրոսյանը կոչ է անում։ Լինել ակտիվ, իրացնել իրենց համանդրական իրավունքը, մասնակցել պետականաշինության գործին եւ քաղաքական կեցադիր ունենալ։ Ստեփանակերտի 3 կոտորակ 3 հանրակվեի տեղամասում քվեարկության գործընթացի մասին Յուլիա Վանյանի ռեպորտաժը։ Ստեփանակերտի 3 կոտորակ 3 հանրակվեի տեղամասը շուրջ 1500 քվեարկող ունի։ Հանրակվեի տեղամասային հանձնաժողովի նախագահ Վանիկ Ղազարյանի հաղորդմամբ ժամը 00-ից ինչպես կարգն է բացվել է քվեարկության ընթացքը եւ սկզբից հենց սկսել են ըստ կարգի մասնակցել քվեարկության խոսքը բնականոն թեկուզ ոչ աշխատանքային օր է համարվում բայց կամ մարդիկ որոնք իրենց ազնական աշխատանք ունեն առավոտից շուտ են եկել հիմա արդեն սովորական համաձայն շարունակվում է որևէ բան չի կատարվում հաղթում անգամ եւ բարձր տրամադրությամբ քվեարկում թե ինչ տրամադրությամբ են մարդիկ եկել քվեարկության, փորձեցինք բարձել փոքրիկ հարցախույզով։ Առաջին զրուցակիցս ԼՂՀ Գերագույն դատարանի դատավոր Վլադիմիր Հովսեփյանն է։ Քվեարկության եկել ենք մեծ տրամադրությամբ Ես կարծում եմ մեր ժողովուրդը շատ խելոք ժողովուրդ է, խոհեմ, շիտակ եւ նա ճիշտ ընտրություն կատարի այս բարթագույն հարցի կապակցությամբ։ Ինչպես նոր սահմանադրությունը, այնպես էլ գործող սահմանադրությունը հրճակում են, որ իշխանությունը պատկանում է ժողովրդին։ Ոստի ժողովուրդը եկել է իրեն պատկանող իշխանությունը հանրակրվեի միջոցով իրականացնելու համար։ Հունան Սարգսյանը տեղամաս էր եկել վաղ առավոտից, բայց քվեարկելուց հետո չշտապեց տուն վերադառնալ ժողովուրդ տամր պետությունն է պետություն ասել եմ ժողովուրդը կասկանում այս ժողովուրդը ասա առավոտվան ես տեղում աշխատում առավոտվանից ես դիպատոգոյ կաման ժողովրդի դեմքին երևամ ավելի ուրախ ինքամ էլի значит պետությանը հարգում է ժողովուրդը մեկ միշտ հարգել է եւ ես եմ շատ գոհ որ ժողովուրդի համախմբված լող կաման զայնտամ Իմ երկու զրուցակիցներն էլ համակարծիք էին համանadrական բարեփոխումների քվեարկության օրվա ընտրության հարցում Օրը մեծ խորհուրդ ունի, որտեղ այս նախագիծը ընդունվելու դեպքում շատ բան է փոխվելու, շատ բան։ Միանգամից կառավարման ձևը, հասարակական հարաբերությունները։ Ես շատ ուրախ եմ, որ իսկականից այդ օրը այս գործունեությունները ընկան։ Եվ ես կարծում եմ, որ իշխանությունը ավելի շատ հոգս կտանի ժողովրդի համար, քան շատ միջեսօր։ Ես ուրախանում եմ դրանով։ Այդ բառերը լսել ավելի եմ ուրախանում։ Յուլիա Վանյան այսօր Դուք լսում եք լուրեր։ Հադրութի շրջանում կազմավորված 33 համանդրական հանրակրվեի տեղամասային հանձնաժողովների անդամները ժամը 8-ից սկսել են իրենց աշխատանքը։ Հերախոսակապով հաղորդում է շրջանում արտասթիկային թղթակից Էդուարդ Դավթյանը։ Ինչպես տեղեկացրեց Հաջորդի թիվ 6 մեկ հանրակրեի համասարային հանրաժողովի նախագահ Դավիթ Մուխանյանը հանգարող ոչ մի հանգամանք չկա, որ կազմակերպած անցկացնեն հանրակրեր։ Բնակչության ակտիվությունը վաղ առավոտից տեսանելի է։ Շրջանում ընտրողների ընդհանուր թիվը 8852 ընտրող է։ Տեղամասերից տարածքային ընտրական հանձնաժողովներից ոչ մի բողոք չի մտել տարածքային հանրակրեի հանձնաժողով։ Հադրութի թիմ 1-6 հանրակրեի տեղամասում դիտորդական առաքելությունն իրականացնել Բրազիլիայից եւ Մեքսիկայից ժամանած դիտորդական խմբերը։ Հանրակրեի աշխատանքները շրջանում շարունակվում են։ Ասկերանի շրջանում բացի համանadrական հանրակրվեից տեղի են ունենում նաև ազգային ժողովի падգամավորական ընտրություններ։ Հերրախոսագծում շրջանում էր արտահասթիկային թղթակից Անահիտ Պետրոսյանն է։ Արցախի հանրապետության համանadrության հանրակրվեի եւ մեծամասնական կարգով падգամավորական արտահերթ ընտրություններն Ասկերանի շրջանում ասում են ժողովրդավարական նորմերին համապատասխան եւ օրենքով սահմանված կարգով շուրջ 1 ամիս տևած քարոզարշավն անցավ առանց որևէ միջադեպի, ինչը խոսում է այն մասին, որ Արցախում արմատավորվել է ժողովրդավարական ընտրություններ անցկացնելու հարուստ փորձ։ Այդ մասին դիտորդների հետ հանդիպումներում փաստեցին նաև դիտորդական առաքելություն իրականացնող բազմաթիվ պետությունների ներկայացուցիչներ, այն համեմատելով Եվրոպայում տեղի ունեցող ընտրությունների մակարդակի հետ։ 92%-ը։ Կարելի է փաստել, որ այս Գերենի շրջանում համանadrության հանրակրվեն արդեն կայացել է։ Կարեն Միրզոյանը տեղեկացրեց նաև, որ համար 5 ընտրատարածքի բոլոր տեղամասերում ընտրություններն ընթանում են բավականին ակտիվ, որևէ բողոք կամ ընտրությունների եւ հանրակրվեի ընթացքը խոչընդոտող ընտրական հանձնաժողովում չի գրանցվել։ Ասկերյան քաղաքի համար 5 կոտորակ 1 ընտրական տեղամասում ժամը 16-ի դրությամբ ընտրություններին եւ ճամանադրության հանրակրվեին մասնակցել էր արդեն շուրջ 1000 ընտրող։ Ընտրողների ընդհանուր թիվն այստեղ 1620 է։ Ընտրությունների ընթացքին հետևում են մեծամասնական ընտրակարգով առաջադրված տեխնացուների վստահված անձինք, ինչպես նաեւ դիտորդներ հանրապետությունում գործող տարբեր կուսակցություններից։ Իսկ այժմ լսենք Մարտակերտի շրջանում էր արտահասթիկային թղթակից Լուսինե Զաքարյանին։ Այս պահի դրությամբ Մարտակեր քաղաքում հանրակրեին մասնակցել են ընտրողների մոտ 59%-ը, կրկին այցելել են միջազգային դիտորդներ, այս թվում լրագրողներ։ Լրագրողներ են այցելել նաև Հայաստանի տարբեր լրատվամիջոցներից։ Միջազգային դիտորդների հետ զրույց են ունեցել, նրանք իրենց գոհնակությունն են հայտնել ընտրությունների վերաբերյալ եւ նշել, որ այն համապատասխանում է միջազգային չափանիշներին։ Առանձնապես զրույց են ունեցել Արգենտինայից այցելած դիտորդի Բրենդա Օպի հետ, ով եղել է Մարտակերտի շրջանի տարբեր ընտրատեղամասերում, նա ասաց, որ առաջին անգամ է լինում Արցախում եւ հիացած է Արցախի ժողովրդով։ Նրա խոսքերով տանոթացել է նոր սահմանադրությանը եւ կարեւորելով բոլոր դրույթները, առավել կարեւոր է համարել մարդու իրավունքները եւ ազատությունները։ Եթերում Արցախի հանրային ռադիոն է Փետրվարի 19-ին եւ լույս 20-ի գիշերը Ղարաբաղի-ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գծում հակառակորդը տարբեր դրամաչափի իրազեկային զինատեսակներից հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտել է շուրջ 55 անգամ հայ դիրքապահների ուղությամբ արձակելով ավելի քան 550 կրակոց։ Ինչպես հայտնել են ԼՂ պաշտպանության նախարարության մամլոցարայությունից, պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերը հիմնականում ձեռնպահ են մնացել հակառակորդի սադրիչ գործողություններին պատասխանելուց եւ շարունակել վստահորեն իրականացնել մարտական պետական ծառայություն։ Նույն աղբյուրի համաձայն փետրվարի 18-ին ժամը 11:45-ի սահմաներում Պաշտպանության բանակի հարավային ուղղության զորամասերից մեկի պահպանության տեղամասում դեռևս չպարզված հանգամանքներում մահացու հրազենային վիրավորում է ստացել ժամկետային զինծառայող 1998 թվականի ծնված Լեռնիկ Ալեքսանդրի Օսյանը։ Դեպքի մանրամասները բարձելու համար կատարվում է քննություն։ ԼՂ պաշտպանության նախարարությունը կիսում է կորստյան ցանել վիշտը եւ իր զորակցությունը հայտնում զոհված զինծառայ Գարայողի ընտանիքի անդամներին, հարազատներին ու ծառայեկիցներին։ Եղանակի մասին Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, վաղը հանրապետության տարածքում սպասվում է պարզ առանց տեղումների եղանակ։ Վարկյանում 2-ից 7 մետր արագությամբ հարավարևելյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը 2 աստիճան ցրտից 2 աստիճան տաքություն, ցերեկը 6-ից 11 աստիճան տաքություն։